«Սիրելի երեխաներ, թանկագին ծնողներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Երեխաները մեր կյանքի ուրախությունն են եւ իմաստը, հետեւաբար նրանց առօրյան ավելի ապահով ու բարեկեցիկ դարձնելը յուրաքանչյուր ծնողի գերագույն նպատակն է։ Այդպես են նաև պետության պարագայում։ Մեր երկրում ամեն տարի իրականացվում են տարբեր ծրագրեր ուղղված մատաղ սերնդի առողջության պահպանմանը, ուսման որակի բարձրացմանը, երեխաների հանգստի կազմակերպմանը, նրանց բազմակողմանի զարգացման ապահովմանը։ Տարեց տարի ավելանում են նոր ու հարմարավետ ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող դպրոցների եւ մանկապարտեզների, հիվանդանոցների եւ խաղահրապարակների թիվը։ Այդ աշխատանքները կլինեն շարունակական, մեծապես նպաստելով ոլորտով Արցախի երեխաների խնդիրների լուծման, մեր ժողովրդի պայծառ ու հուսալի ապագայի կերտման գործին։ Այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլոր փոքրիկ արցախցիներին եւ մաղթում նրանց խաղաղություն, քաջառողջություն եւ ամենայն բարիք։ Եղեք միշտ ուրախ ու երջանիկ եւ թող ձեր ամեն մի քայլը պսակվի հաջողությամբ։ Թողարկումը շարունակում է Շահումյանի շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այսօր հունիսի 1-ին Արցախի Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնում նշվեց երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Փոքրիկ Խարվաճարցիներն առավոտից հավաքվել էին Շահումյանի շրջանի վարչակազմի շենքի մոտ, որտեղ հնչում էր ուրախ երաժշտություն, երեխաները նկարում էին։ Նշենք, որ ցավճանկարչությունը Խարվաճարում ավանդաբար երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված տոնակատարության մաս է կազմում։ Կավճանեկարչությունից հետո տեղի ունեցավ միջոցառում, որը կազմակերպել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի երիտասարդության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը։ Միջոցառման հաղորդավարները կենտրոնի սաներն էին, ովքեր ողջունեցին երեխաներին ու շնորհավորեցին նրանց տոնը։ Նրանք խոսեցին օրվա խորհրդից եւ պատմական ակնարկ կատարեցին տոնի մասին։ Յուրաքանչյուր երեխա երջանիկ եւ անհոգ մանկության իրավունք ունի։ Մենք ցանկանում ենք, որ բոլոր երեխաները մեծանան անհոգ ու ապահով սիրող ընտանիքի գրկում։ Բարեմաղթեցին հաղորդավարներն ու ընդգծեցին, թող յուրաքանչյուր քարվաճարցի երեխայի կյանքում երկինքը միշտ խաղաղ լինի։ Կենտրոնի բարի խմբի սաները կատարեցին պարեր։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին ուրախ երգեր եւ ասմունք։ Միջոցառման ավարտին Խարվաճարի 0-ից 6 տարեկան երեխաները նվերներ ստացան Խարվաճարի քաղաքապետարանի կողմից։ Ճարտարի 60 նախադպրոցականների համար այսօրը թերևս ամենահիշարժանը կլինի։ Այստեղ հանդիսավորության բացվեց համագյուղացի բարերար Վլադիմիր Ավակյանի ֆինանսավորմամբ կառուցված ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան Ներսես Ավակյանի անվան թիվ 1 նորակառույց մանկապարտեզի շենքը։ Միջոցառմանը ներկայային Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ։ Օրվա արթիվ շնորհավորելով աշխարի բոլոր երեխաներին Մանկապարտեզի տնորեն Սեդա Արզումանյանն ասաց. Ոգի ու ջրի պես մեր բոլորս կարավ էինք շենքի համար, եւ այսօր վերջապես եկել է պահը, որը մեզ հիշատակ է անվերջ թողնում Վլադիմիր Ավակյանը։ Մեր կոլեկտիվի անունից որի շնորհակալություն ենք հայտնում Վալոդյա Ավակյանի այսպիսի գեղեցիկ նախաձեռնություն կազմակերպելու, որը անմոռանալի հիշատակ կմնա մեր բոլոր փոքրիկների հուշերում։ Այսօր Արցախի կրթության եւ գիտության նախարարության անձնակազմի անունից նորակառույց մանկապարտեզի Բաքում հավաքված երեխաներին շնորհավորեց կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասարյանը նման հարմարավետ պայմաններով նախադրողական գրթական հաստատությունով եւ լուսելով մեր փոքրիկների թոթվախոս խոսքը նշանակում է ձեր հետագա աշխատանքները դուք պետք է ավելի լավ կատարեք եւ արժեցնեք այնպիսի մի ծերուն, որը որ հետագայում մեր երկրի լիիրապ դերը կհանդիսանա։ Ցանկանում եմ մեր մալիկներին ասել բարի երկրես նորակալություն մանկապարտեզ, որ ձեր ցանկությամբ ինչպես դուք եք կամենում, այնպես էլ դուք ձեր նախադրողական կրթությունը կարողանաք ստանալ։ Ղարաբաղի գյուղերի զարգացման հիմնադրամի միջոցներով, որի ներկայացիչն է բարերար Վլադիմիր Ավակյանը, ճարտարում շատ ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Նախանշված նոր ծրագրերի մասին նշեց բարերարը, նախապես շնորհավորելով երեխաներին օրվա արդիվ։ Мы должны построить два жилых дома. Мы должны достроить церковь. Мы должны достроить дороги. Հիմնադրամի միջոցներով վերակառուցվել է հիվանդանոցը, բարեկարգվել են գյուղամիջյան ճանապարհները։ Արչևում բազմահարկ շենքերի եկեղեցու կառուցումն է, քաղաքի ջրամատակարարման հարցը, սոցիալապես անապահով ընտանիքների տների վերանորոգումը։ Ելույթ ունեցան Ճարտարի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը, ով բարերարին շնորհեց Ճարտարի պատվավոր քաղաքացու կոչում, Մանկապարտեզի ծնողների կոմիտեի նախագահ Մարիամ Խաչատրյանը, Ճարտարի բնակիչ առաջին կարգի հաշվանդամ Ալիկ Դաշյանը, գրական գեղարվեստական մոնտաժով հանդես եկան Մանկապարտեզի սաները, նորակառույցի մուտքը երիզող Կարմիր Ժապավենը կտրեցին տնորեն Սեդա Արզումանյանը եւ բարերար Վլադիմիր Ավակյանը։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովում սկսվել են 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսաբյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին մշտական հանձնաժողովների նախագահների, падգամավորական խմբակցությունների անդամների, գործադիր իշխանության մասնակցությամբ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ներկայացրել է 2014 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Օրենսդիր գործադիր մարմինների համատեղ քննարկմանը ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նիստավարում էր ազգային ժողովի գլխադասային, ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Արցախի գլխավոր ֆինանսիստի ներկայացրած տեղեկությունների համաձայն 2014 թվականին համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 188 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, որը 13-ի համեմատությամբ աճել է 8.9%-ով։ Մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը 2014-ին կազմել է 1 միլիոն 260 հազար դրամ, նախորդ տարվա 1 միլիոն 138 600.000 դրամի դիմաց։ Անցած տարի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 52 միլիոն դրամ, որը 13 թվականին համեմատ ավել է 17.2%-ով։ Գյուղատնտեսությունը ապահովել է մոտ 57 միլիարդ դրամի արտադրանք, բայց այնուամենայնիվ 4.5%-ական տոկոսով պակաս է 13 թվականի արդյունքից։ Ամբողջ ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել է 50.5%-ական միլիարդ դրամ, որը 13 թվականից ավելին է 11.7%-ական տոկոսով։ Ընդհանուր առմամբ բնակչության համախառն Գրամական եկամուտները կազմել են 150.9 տասորդական միլիարդ դրամ եւ 10.6 տասորդական տոկոսով ավելի է, քան 13 թվականին։ Մնացյալ ծախսերը նույնպես աճել են նույն չափով համարյա թե եւ կազմել են 150.5 տասորդական միլիարդ դրամի չափով։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսությունում աշխատողների թվականակը կազմել է 45960 մարդ, որը ավելին է 13 թվականի մակարդակից 72 աշխատատեղով, միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 134310 դրամ, 4.4%-ով ավելին է 13 թվականի միջինից։ Բանկային ներդրումները կազմել են 97.5 միլիարդ դրամ, 18.7%-ով ավելին է, քան 13 թվականի մակարդակը 2014 թվականի բյուջեի եկամուտները նախատեսվածից մոտ 8%-ով թերակատարվել են պատճառը հանքարդյունաբերությունից ակնկալվող եկամուտներն են որ չեն արդարացվել նախատեսված սեփական եկամուտների 33.973 միլիոն դրամի փոխարեն հավաքագրվել է 31 միլիոն 475 միլիոն 4%-ով թերակատարվել են նաև նախատեսված ծախսերը ընդհանուր առմամբ ծախսերը նախատեսված 81 միլիարդ 297.7 միլիոն դրամի փոխարեն կատարվել է 77.8 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի առանձին դրույթների վերաբերյալ падգամավորների բարձրացրած հարցերին վարչապետն ու ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարը տվեցին լրացուցիչ բարձաբանումներ։ 2014 թվականի պետական բյուջեի ոլորտային կատարման հաշվետվությունները կքննարկվեն խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների նիստերին հաստատված ժամանակացույցի համաձայն։ Բելլա Լալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել է գարու բերքահավաքը, պատմում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանը։ Քաշաթաղի շրջանում Մերձարաքսյան Ворտնակ գյուղի տարածքներում կառնան վերջին օրվանից սկսվել է գարու բերքահավաքը։ Թոմասարում նույնպես շուտով կսկսեն աշխատել կոմբայները։ Երկհավաքն անկորուս եւ ժամանակին կազմակերպելու նպատակով Իշխանաձոր գյուղում, որը տարածքամար դարձել է կենտրոն, գործում է Բերքավակի կազմակերպման եւ ակարդեհային շրջանային շտաբ, որը ղեկավարում է շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ով տեղեկացրեց, որ տարածքում գործում են հակարդեհային 3 կետեր։ Կենտրոնական շտաբում գործում է շ շեշ մեքենա, բժշկական ուազ եւ այլն։ Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավանում տեղակայված Սրճեջ փրկարար ջոկատեր ամանատար կապիտան Կնյազյանը տեղեկացրեց, որ 3 տեղի ունեցել Ռդեղ Արտվաշեն համայնքում, այնուհետև նախկին Վարդանանց գյուղատեղում եւ Գովսականում։ Սրճեջները ժամանակին ասել են օգնության եւ կարողացել են տեղակայնացնել Ռդեղը, որը վնաս չի հասցրել շտաբում հանդիպեցի նաև շրջանային բուժմիավորման տնօրեն Կարլեն Բալայանի հետ։ Տեղեկացրեց, որ բոլոր հենակետներ ապահովված են համապատասխան դեղորայքով, հատկապես օթերի խայթոցի դեմ գործակվող շիճուկներով։ Նշեց նաև, որ արվում են համապատասխան հրանգներ, ինչպես գործել առաջին բուժօգնության ժամանակ։ Նույն օրը եղան նաև այնտեղ Հանդիսվել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչի այցն Ադրբեջան, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով հունիսի 1-ին նախատեսվում են նրա հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Միլի Մեջլիսի խոսնակ Օկտայ Ասադովի, արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի քաղաքական կուսակցությունների ներկայացիչների հետ։ Այցի ավարտին կանցկացվի արտգործնախարարի հետ համատեղ Մամլո Ասուլիս։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ կայցել Արցախելի Բաքվոն գառույցի նախագծային համակարգողի գրասենյակ։ Հունիսի 2-ին ԵԱՀԿ նախագահակայցելի Վրաստան, իսկ հունիսի 3-ին Հայաստան։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը կհամագործակցի ԱՄՆ-ի մի շարք հայտնի հրատարակչությունների հետ։ Թանգարանի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը ասել է, որ այդ հրատարակչությունները թանգարանին են ուղարկելու հայոց ցեղասպանության թեմային վերաբերող իրենց նոր հրատարակությունները, իսկ հայկական կողմն այդ գրքերի գրախոսականները կներկայացնի իր անգլալեզու ամսագրում։ Ամերիկյան գրքի ցուցահանդեսը կարևոր հարթակ է, որտեղ ներկայացված են կարևորագույն գրահրատարակիչներ ուսանողները։ Մեզ համար դա կարևոր մի հարթակ է ոչ միայն ներկայացնելու համար մեր վերջին տարիների հրատարակությունները, այլ նաև կապեր հաստատելու առումով, ասել է Սուրեն Մանուկյանը։ Նյու Յորքում կայացած Ամերիկայի գրքի ցուցահանդեսին հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հայկական տաղավարում ներկայացրել է 13 անուն գիրք։ Սայատնովայի հիշատակահավերժացնող Վարդատունը 101-րդ անգամ նշվեց Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Ամենամյա միջոցառման շրջանակներում Թբիլիսի էին ժամանել Սայատնովա աշխուհական երգիվաստակավոր անսամբլը ժողովրդական արտիստ Թոմաս Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում հավաքված բազմաթիվ վիրահայերի համար հնչեցին Սայատնովայի մի շարք ստեղծագործություններ, եղան պարային կատարումներ։ Տոնի արթիվ մարտիկ այս տարի վարդեր դրեցին Սա Սայատնովայի Քամանչայի հուշարձանին, քանի որ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերանորոգման պատճառով գերեզմանը փակ է։ Ինչպես թերթկետ AM-ի հետ զրույցում նկատեց հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, վիրահայերը գնալով ավելի ակտիվ են մասնակցում այս միջոցառմանը։ Վազգեն Սրբազանը նաև նշեց, որ դրական տենդենց միանշանակ տեսնում են, բայց բոլոր դեպքերում այդ ամբողջ միջոցառումները անցողիկ են։ Մենք պետք է կարողանանք այնպիսի կառույցներ ստեղծել այսօր, որոնք ամենօրյա աշխատանքով պահպանեն հայկականությունը։ Սա մեր աշխատանքի բերումով նկատելի է, որ մենք դրան ենք գնում, ասաց նա։ Մարզասերների համար Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակում առաջադիմել է երկու աստիճան եւ զբաղեցնում է 8-րդ տեղը։ Հայ գրոսմայստերի վարկանիշը մնացել է 2776։ Առաջատարն աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարլսենն է, որին հաջորդում է իտալացի Ֆաբիանո Կարուանան։ Աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը նահանջել է 3-րդ տեղ։ 100 լավագույն գրոսմայստերների ցույց ցուցակում տեղ են գտել Հայաստանի հավաքականի եւս երկու ներկայացուցիչներ՝ Գաբրիել Սարգսյանը 68-րդն է, իսկ Սերգեյ Մոսիսյանը 91-րդը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության նախագահ Նիկոլայ Տոլստիխը վաղաժամ հեռացվել է պաշտոնից։ Նրան չի բավականացրել մոտ